نور الله نور نور الله نور الله والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حاجينا والفرحة تحيينا نور الله حاجينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا I svako onaj ko je i ko pokušava naći ponos u nečemu drugom mimo ponosa kod Allaha dželle šanehu i sljeđenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam takav zasigurno bit će jedan od onih ili poput onih monafika koji su ponos tražili u snazi koji su ponos tražili u prijateljstvu i zajednici sa muslicima a u borbi protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je uzvišeni Allah dželle vala rekao ne se al walillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al la ya'lamun تترك الغاية خلك للهداية والعزة تحمينا نور الله حمينا نور الله وحدينا والفرحة تهينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا Kao što se čuvaš da među braćom ne pričaš svašta, ne činiš grijeh. Trudiš se da pokažeš što bolje, bolje lic, lice pred njima.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 Onome uzvišenom koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalevala i da je jedini on onaj koji zaslužuje da biva obožavan. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i preze svih poslanika poslao sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga slijedi je na pravom putu, a onaj ko glavu okrene od njegove staze i od upute s kojom ga je poslao Allah dželevala, to je učinio na svoju štetu i Allahu te barek wa ta'ala time nimalo neće nuditi. Neka je Allahov salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnom porodicu, njegove ashabe i sve njegove sebenike do sudnjeg dana. Amin. Znajte moja cijenjena braćo, da najčestniji stepen kojeg može dosegnuti jedan insan jeste stepen robovanja Allahu Đerlešanuhu. To jeste da postaneš iskreni rob svoga gospodara te barekvatala koji samo njega obožava, koji se njemu potpunosti predao i koji mu nikoga i ništa ravim ne smatra. taj stepen robovanja jeste ono sa čime čovjek dobiva svoju čast i veličinu i vrijednost od Allaha Đelešanuhu ali i čast i veličinu kod Allaha i Đelešanuhu robova i vrednovanje i respekt kod Allaha i Đelešanuhu neprijatelja. Zato biti rob Allahu Đelešanuhu jeste ponos. Za onoga ko ispravno ko ima ovaj din. Stoga mu'min se hvali i ponosi time što je rob Allahu Đelešanuhu. I on nije poput onih koji bježeći od toga da budu robovi Allahu Đelešanuhu postaše robovi drugima koji ne zaslužuju da imaju takvih robova. I da je ime rob Allahu Đelešanuhu nešto što je posebno važno i vrijedno i počasne jednog insana vidimo cijeljena moja braća iz činjenice da Allah Đelešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi svoje najodabranije stvorenje i najdraže njemu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam upravo naziva robom. Kaže uzvišeni Tebarek wa ta'ala nestezila سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Hvala neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hama tetnog u hram daleki. Dakle, Allah žele šanuhu naziva svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam robom, abdom, abdom. Pa ako je najodabranije stvorenje, dobilo taj naziv od svoga gospodara, azza kako se neko nakon njega može stideti ili bježati od toga da bude rob Allahu Đelevala i za razuman čovjek ne može doći do zaključka da on je stvoren da bude rob i ne može ništa drugo biti on mora biti rob samo u pitanju kome će se porobiti da li će se porobiti Allahu Đelevala ili će to učiniti drugima. Da li će biti rob Allahu gospodaru svih svjetova koji to jedino zaslužuje? Pa time dobiti počasti na ovom ja budućem svijetu ili će se predati i pasti u robstvo drugima pa biti ponižen na ovom i bačen u vatru džehennemsku na budućem svijetu. Također kaže uzvišeni Tebarek Rasala, nestezbila, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an da bi svijetovima bio opomena. Da se vidimo da opet Allah djela šanuhu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam naziva svojim robom govoreći Allah uzvišeni o misiji poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovoj davi i njegovom pozivu Allahu jalla šanuhu kaže na sredbila وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا يكونون عليه لبدا a kada je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Govori Allah dželle šanuhu o džinima koji su slušali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dok je učio Kur'an pa vidimo da je ovom ajetu Allah uzvišeni naziva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam robom. Dakle, biti rob Allahu Đelešanuhu, sjenjena moja braćo, to je nešto vrijedno, nešto što je počas, nešto zašto se treba potruditi, jer rob Allaha Đelešanuhu nije osim onaj koga uzvišeni te bare kratala pomogne koga on azzavadžel uputi da prihvati Kur'an i sunet i da se odazove Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam za iskrenošću i odanošću. Zato su sinjena moja braćo najveću čast dosjedli oni koji su se najviše bojali Allaha Đelešanuhu koji su mu istinski robovali, ne bojeći se pri tome ničijeg prijekora. Ovdje ćemo spomenuti jednu lijepu priču iz koje se može uzeti puno poluke za one koji razmišljaju i shvataju i traže pouku onima koji su prije nas bili i koji su na istini živjeli i na istini svoje živote završili. Naime, Ibn Katir Rahmehullah Sala bilježi predaju od Davusa Ibn Kisana koji je bio veliki pobožnjak i veliki učenjak i asketa da je on ispričao kaže jedne sam prilike otišao kod Kjabe Klanjao sam dva rekiata kod Nasani Ibrahima, a u tom se trenutku pojavi Hadžar ibn Jusuf esvetati sa svojom naoružanom gardom. Došao je, kaže, kod Mekani Ibrahima i zanijetio je klanjati, to jeste dva rekiata. Kada je preda, predavao selam, pored njega je, kaže, naišao neki beduin iz Jemena, Cija je odjeća zapala za u kasibu i oborila je na zemlju. Hadžad ga uhvati za odjeću i upita, ko si ti? Beduin mu odgovori, ja sam iz Jemena. Hadžad ga upita, kako je moj brat Muhammed? A Hadžadov brat Muhammed ibn Jusuf, Estakati, bio je namjesnik u Jemenu. Inače, on je bio poput njegovog brata, nasljednic i tiranic. Pa mu Beduin kaže, kada sam ga zadnji put vidio, bio je dobro ugojen i sa velikim stomakom. Hadžaž reče, nisam se pitao o njegovom zdravlju, već se pitam o njegovoj pravednosti. Beduin mu reče, kada sam ga zadnji put vidio, bio je nasilnik i tiranin. Hadžaž mu reče, zar ne znaš da sam ja Hadžaž? i da je Muhammed moj brat. Zar me se ne bojiš? Bez, Beduin mu odgovori, zar misliš da se on više ponosi tobom nego što se ja ponosim Allahom te barak ta'ala. Pa kaže ta usidnu kitan, kada sam ove riječi čuo, podigla mi se svaka zlata na glavi. Kao što vidimo, cijenjena braće, ovu priču nam prenosi jedan od velikih islamskih učenjaka i pobožnjaka i asketa. I vidimo da je ono što je on vidio kod ovog beduina koji je uzeo Allaha Đelešanuhu za svoga gospodara da samo njemu robuje i da se samo njemu preda iskreno da ga je, pri, da je, da ga je prizor i postupak ovog beduina i njegove snage imana tako začudio da mu se svaka dlaka na glavi podigla zbog njegovih riječi i njegove bliskosti i oslonca na svoga gospodara Azzavadjel. Ovaj beduin ne bi cijenjena braćo imao nikakve vrijednosti. Niti bi mi danas nakon toliko vijekova ovo okazivali o njemu i slušali o njemu i njegovom postupku, ali ga je uzdiglo na visok stepen i dalo mu čast to što je bio rob Allahu Đelešanhu. I što se u svome robovanju nije bojao niti je prijekora, niti je sile i onoga čega se većina ljudi boji. Kada se čovjeku kaže zašto to radiš, zašto se čvrsto ne držiš Allahova dina, hoće da ti nalazi opravdanje. Pa moram zbog toga, pa moram zbog onoga, pa moram onako, pa moram onako. I hiljadu, hiljadu ispričati nađe. Da bi se opravdao pred tobom. Da bi se pred tobom opravdao. A kako će se opravdati pred Allaha Đelevala? Kako ćeš postupiti kada sretneš nekoga poput Hadžad ibn Jusufa? za koga je glava muslimana bila nebitna stvar koji je za jednu riječ koja mu nije dobila od tebe stirao ti glavu šta bi pre takvim učinio kako bi pre takvim postupio i kako bi stao poput bedema da kažeš istinu o vjeri Allaha te barek ta'ala. Dakle, ime ovog Beduina, braćo, nije ni spomenuto. Zato što ime nije ni važno. Kao što nije bilo važno ni ime onog čovjeka iz Sure Jasin, koji je žurno došao svome narodu i rekao, o moj narode, slijedite poslanike, one koji od vas ne traže nikakvu du, a na uputi su, upućeni su. Allah žele šanohu mu nije spomenuo ime. Da je bilo potrebno i važno, Allah žele vala bi to učinio. Ali nije važno ime. Nije važno ko je to učinio. Važno je ono što je učinjeno. Važan je onaj postupak. I važna je pouka koja se uzima iz ovih primjera. Zato ovaj učenjak, da je bilo važno ime ovog beduina, on bi prišao da ga pita kako se zove za pribeliži. Ali to nije važno. Važno je ono što je on izgovorio i na koji način se suprostavio i kazao istinu pred vladarem zulom carom koji u svom vremenu nije imao, nije imao premca. Dakle, ovo može braće da postigne samo iskreni rob, koji robuje iskreno Allahu Đelešanu. Ovo ne može da radi neko drugi. I lijep primjer Allah te barek je upravo njegov primjer sačuvao do današnjih dana da generacije kroz vijekove citaju njegov slučaj i ono što je on dostigao sa iskrenom vjerom u Allaha teba rekla Jedan drugi primjer, baš braću, koga zabilježe imam Zehebi u biografiji Ibn Ebi Zihba, a on je bio veliki muhaddis Ibn Abidi, dakle, navodi da je jedne prilike Mehdi, abasijski halifa, ušao u džanju poslanika sallallahu alaihi wasallam, a u tom vremenu se održavali naučni kružnosti u džami poslanika sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Pa kada su prisutni ugledali halifu da je ušao u mečit, svi su ustali na noge pred njim. Osim jednog čovjeka, a to je bio Ibn Abi Zid, poznati muhaddis u tom vremenu. Kada je to primetio halifa, Mehdi priđe mu i kaže, zar, zar me nisi prepoznao? Zašto nisi ustao na noge predavno? Pa mu kaže, pa mu kaže, Ibn Abi Zid, kaže, mislio sam da ustanem. Međutim, sjetio sam se riječi Allaha Đelešanuhu koji je rekao na sredbila jaume jakumu natu li rabbi alemin na dan kada će se ljudi dići radi gospodara svoga. Sjetio sam se ovih riječi pa sam odložio moje ustajanje za taj dan. Pa sam odložio moje ustajanje za taj dan. Subhanallah. Ovakve postupke cijenjena moja braćo, dakle može samo da izvede iskreni rob Allaha Đelešanuhu. Onaj koji je spoznao svoga gospodara, koji mu se istinski predao i koji je ponosan zbog toga što je rob gospodaru svih svjetova. A mi spominjemo ove primere da bi smo pouku iz njih uzeli do koje stepena dotežu iskreni Allahovi robovi. Kao što Allah žele šanuhu u Kur'anu kad sam kaže na se izbila لَكَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُلِي الْأَلْبَابِ Okazivanju o njima je pouka za one koji razuma imaju. I kaže uzvišeni Ulajke alladine hada Allah To su oni koje Allah žele šanuhu uputio. Tabi hudahu muhtedi. Zato slijedi njihov pravi put. To su oni koje Allah uzvišeni put je zato slijedi njihov pravi put. To jeste uzmi pouku iz onoga što se njima događalo, iz njihovog života i njihovog načina vjerovanja i obožavanja Allaha žele vada. Stoga biti rob Allahu žele šanuhu jeste dakle vraću ponos i najveći uspjeh. I onaj ko ne nađe ponosa u robovanju Allahu žele šanuhu, takav zasigurno ponosa neće nimati. I svako onaj ko je pokušao i ko pokušava naći ponos u nečemu drugom, mimo ponosa kod Allaha Đelešanuhu i, i u slijedenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam, takav zasigurno bit će jedan od onih ili poput onih monafika koji su ponos tražili u snazi, koji su ponos tražili u prijateljstvu i zajednici sa mušlicima, a u borbi protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa im je uzvišeni Allah jalla wala rekao ne se zvilla walillahi l'izzetu wali rasulihi wali mu'minin walakine l'munasatina la ja'lemun sav ponos i sva veličina je kod Allaha jalla šanuhu njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam i vjernika ali to munafici ne znaju to munafici ne znaju zato kažemo svakome onome ko traži ponos i veličinu ko drugi da je takav jedan od munafika ili kjafira ili teških zahila koji još nisu saznali da je ponos kod Allaha Đelešanuhu njega od poslanika sallallahu alaihi sallam i vjernika. Makar ta skupina vjernika i ne imala snage, niti imeta, niti bila lijepa na oci. Ali ta skupina koju je Allah Đelešanuhu počestio nekim sa čime nikoga drugoga nije počastio. To je skupina koja Allah žele sanhu od tolikog mnoštva ljudi na zemlji odabrao da im da uputu koju nemaju drugi makar i bili doktori nauka, makar bili dekani, makar bili najveći naučnici na svijetu. Uputa je jedno i ona dolazi samo od Allaha Đelevala. I nju čovjek neće dobiti zbog svoje inteligencije, niti zbog svoga bogatstva, niti zbog svoga položaja, niti zbog svoje želje da bude neko i nešto. Ne. Dobite samo ako Allah žele šanom u sve znajući zna da je taj rob koji će robovati samo Allahu žele šanom i slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha te barek da da uzmemo pouku onoga što čujemo i saznamo i svih lijepih primjera čvrstog držanja za din Allaha Đelešanuhu i čvrstog koraka oni koji su prije nas bili i na tome svoj život na dunjalu okončali. Amin. Ja vas ne rahmin. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjena moja braćo, svako onaj ko ne nađe ponos u obožavanju Allaha Đelešanuhu, svako, svako onaj ko ne nađe veličinu u robovanju Allahu Tebare Kratala, pa takav je osuđen na propast. I između njega i njegove žene na sudnjem danu postavit će se prepreka. To jeste takav neće uspjeti da mu se ostvari njegova želja. A žele tog dana svi ljudi bez razlike bili vjernici ili nevjernici bite da se spase vatre džehennemske i da uđu u džennet Allaha dželle vala. Kaže uzvišeni se barake wa ta'ala nese zila وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب I između njih i onoga što budu željeli bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnima, jer su svi oni doista mnogo sumnjali. Dakle, prepreka će se postaviti i žele se takvih neće ostvariti. Žele da se spase neće se ostvariti. A kako i ne bi se postavila prepreka između takvog i njegove želje, kada je Ibn Omar radi Allah van Huma koji je čovjek i ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji se najčvrće držao i najdosljednije slijedio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam za njega se kaže kada je učio ovaj ajet plakao bi i govorio Allahu nemoj postaviti prepreku između mene i onoga što želim Allahu moj, nemoj postaviti prepreku između mene i onoga što ja sedim. Pa su go pitali, o Abdu Rahmane, a šta je to što ti želiš? Kaže, ja želim da u kaburu izgovorim riječi la ilaha illallah, ali se bojim da neće biti postavljena prepreka između meni i tih riječi. Bojim se da neće biti postavljena prepreka između meni i tih riječi, pa da ih ne mogu izgovoriti. Toga cijenjena moja braćo, dok je čovjek u životu na ovome svijetu još u mogućnosti da pripremi sebi obskrbe za ahiret, za vrijeme u kome nećeš više, više moći ništa da popraviš. Razumnom čovjeku ne preostaje ništa drugo osim da se trudi i da nastoji da u svakom danu svoga života bude sve bolji vjernik i sve pokorni rob Allahu Đelešanohu i da nastoji da obezbijedi ono što će mu koristiti onda kada ne bude bilo niti je vlada, niti imetka, niti vlasti, niti zauzimača, niti bilo čega drugog. I da se boji čovjek Allaha Đelešanu koliko može. I da vodi računa da ga šeitan ne odradi kao što je mnoge odradio. Da na jednom mjestu najavi pokazuje jedno lice, a kada se osami da pokazuje drugo lice. Jer se doći čovjek na sunjem danu sa mnoštvo dobrih dijela koja će da se u vanštini izgledati kao dobra djela pa će mu ih Allah se barak jel tada sva poništiti u prah i pepe pretvoriti. Pa su pitali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A je li taj čovjek bio vjernik o Allahov poslaniče? Kaže je. Postio je. I klanjao. I hač obavljao. Ali kada bi se osamio, činio bi grije Allahu Đelešanuhu i ne bi vodio računa Allahu Đelešanuhu granicama ne bi vodi račun Allah mi dodešano granicama. Stoga cijenjena moja braća. Kao što se čuvaš da među braćom ne pričaš svašta, ne činiš grije. Trudi se da pokažeš što vole, vole lice pred njima. Još ti je veća potreba da pred Allahom Đelešanu tako postupaš. I još je veća potreba da tvoj odnos pred Allahom Đelešanu prema Allahu te barek da sada popraviš i budeš iskreniji prema njemu nego što si prema svojoj braći. A obaveza ti je da prema braći budeš iskren. Zato se spominje predaja koja govori o Ali radijallahu anhu da je jednom prilikom stao pored kaburova u Kufi i rekao Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakat Vi ste naši prethodnici a mi vašim tragom hodimo vanjski izgled vaših kaburova je lijep ali šta je sa njihovim unutrašnjostima. Kakve su vijesti? To je se pita i Ali radi Allahansu. Zatim kaže, obraćajući se onima koji su u kaborovima, reče Ali radi Allahansu, vaše kuće nastanili su drugi, vaše se žene poudale, i mjesti su vaši razdijeljeni, pa kakve su onda vaše vijesti? Zatim je zaplakao i rekao, oni šute. Ali zasigurno kada bi bili u stanju da odgovore, rekli bi, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى I pripremite ono što vam je potrebno za puta, a zaista najbolja obskrba jeste takvaluk, jeste bogobojaznost. Za ove dane i za ovo vrijeme treba čovjek, čovjek da se sprema, braćo moja. I treba da požuri, da pripremi oskrbe, jer je taj put dug. Taj je put dug i treba će puno obskrbe. Treba će puno takvaluka. koji će koristiti onome ko sa njime dođe Allahu Đalešanuhu. Zato savjetujem sebi vas da se bojimo Allaha Đalešanuhu i javno i tajno i da čuvamo njegove granice i kada smo među svijet i kada se osamimo i da ne pravimo razlike da li nas ko vidi od ljudi ne vidi. Jer zidovi neće nas sakriti od Allaha Đelešanhu. Innahu samiun alim. Jer je on onaj koji sve čuje i koji sve zna. Zato, braće moja, neka se svako od nas potrudi da iskreno robuje Allahu Đelešanhu. Da svako od nas popravi stanje prema svome gospodaru Azza wa neka se svako trudi da sebe uzdigne i da sebe napravi visoko mjesto kod Allaha te baraka ta'ala. A to se postiže samo robovanjem njemu azza wa džel i ne postiže se sa ničim drugim. Zato neka sve druge ponude koje se stalno nude i preko kojih ljudi misle da će se uzdići budu odvačene i neka se prihvati jedina ponuda a to je ponuda robovanja gospodarov svih svjetova u tajnosti i javnosti. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na najispravniju stazu. Molim vas Subhanahu wa ta'ala da nas sviju okupi oko Kur'ana i sunata Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga Azza wa Jal da nam ovaj din omili u našim prsima i da ga uljepša u našim grudima. Molim Allaha te barek wa ta'ala da nas učini ponosnim zbog njega. Molim Allaha Azza wa Jal da nas učini od oni koji će biti lijepim primjerom generacijama poslije nas u robovanju gospodaru azza wa jel molim Allaha te barak ta'ala da sebe, svoj imetak i sve što imamo podijelimo kao žrtvu Allahu jel lešanuhu da bi se uzdigao njegov din molim Allaha te barak ta'ala da pomogne islam muslimane širom svijeta da pomogne džihad i muđahide na svakom mjestu molim ga te barak ta'ala da im poda snage na snagu koju im je dao da im utvrsti korake na njegovom putu, da im sačuva živote i, po, i pokloni šehadet kome je odredio, molim ga uzvišenog da im sačuva porodice. Molim Allaha Đelešanuhu da njih i džihad učini našom brigom. Molim Allaha te barak otara da nas u najbolje sasove u životu na ovom svijetu i da nas proživi u najbolje sasove na sudnjem danu. Molim Allaha te barak otara da nam oprosti grijehe, da nam pokrije naše mahani nedostatke, i da nas uveže sa svakim bratom muslimanom širom svijeta. Molim Allaha Čelešanuhu da nas iskoristi prije naše smrti, a da nam posljednja riječ u životu na ovome svijetu učini riječi šehadeta أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورزق الله تسفر الله الله الله الله الله محمد الله والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تهينا نور الله حدينا والفرحة تهينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تهينا ذكرانا ترسل أنفار حي وادينا حي وادينا حي وادينا تبني في القلب الأجرام من نور الدينا والبلبل يطلق أنغام صوته يشفينا